masu sauraron wannan tasha ta biyu ta fm radio kano barkanku da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa da ku ta cikin wannan shiri na ƙara biyu a littafin nan ba jiya na biyu wanda hadiza da mashitu mrs nuhu na marwa ta rubuta kuma ibrahim da maryam da nana hawa'u 'ya'yan isa na kan kwana mai jama'a kwana singa suka haɗa gwiwa suka aiko mana da shi wannan littafi shirin da ya gabata mun tsaya ne a daidai inda sumayya take tambaya abbata wai menene ne ake ta maganganu haka abba ya bata amsa ya ce an ɗaura auren karima ne da kalil jiya da safe shine kuma take neman ta sawa kanta takura sumayya dai ta takarkare ta ranga guda kalin ne ya kai mata duka ta goce tana dariya kina nema ki ciro yar mutane kunne suka sake yi wa abinda kalil ya faɗa dariya abba ya ce very good haka ake son namiji mai kula da iyali to ita dai karime ta miƙe ta ce za ta je ta kwanta tana fita kalilabi bayan ta hajiya ya bi ta ce su yaran zamani sai dai a basu karime ta shige zuwa ɗakin su kalil ya ja dogon tsaki tare da hararta ya gangara ya sauka zuwa ɗakinsa zuciyarsa kamar za ta fashe wani irin ɗacin ɓacin rai ya dinga ji ya tsaya masa a makogwaro ya buɗe cikin furci ya ɗauko lemo na gwangwani ya ɗaga sanyin ya raɗa shi sosai ya sauke a zuciya wai shi kalil aka ɗaura aure lamari mai kama da almara ya taɓe baki daɗin ta ma babu wanda ya sani cikin friends ina shikenan komai zai zo da sauki nan muka dakata wancan shirin kuma halin yanzu za mu ci gaba yace gara ma da aka yi komai a can ba na bukatar wani ma ya sani wannan ma abin kunya ne ya furcin a sarari tare da jan dogon tsaki cikin daren alhaji kabir ya dinga buga wayar yan uwa da abokan arziki yana faɗa musu ɗaurin auren kalil da aka yi alhaji ahmed da shi da matarsa suka ce ai ya dace a shirya wani reception wanda zai haɗa mutane da yawa don ce murna da farin ciki alhaji kabir ya dariya wannan kuma na hannun ku tun da baba dokta ya gama nasa ni ka san uban amarya ne shawara tana hannunka sai dai idan kuna bukatar wani abu ku yi magana na taimaka muku alhaji ahmed ya eh, dariya ba ma bukatar komai sai tarin abokanka wannan mai sauki ne inji abba sun yi sallama abba ya duba hajiya bi ya ce kina ji na da amadu ko hajiya ya bi ta ce ina jin ku ai na san za a rina tabbas sai ka toshe kunnanka za ka sha surutu na yan uwanka cewa an daura aure babu su ai toshe bakin su tunda baba dokta ya wakilce su ya zama wakilin ango sai su yi hakuri haka Allah ya shirya hajiya ya bi ta murmushi haka ne haka lamarin ubangiji yake Allah da ya haɗa kansu su zauna lafiya amin in ji alhaji kabir lokacin da yake binta da kallo yawwa akwai fa sauran aiki da nake so na ɗora miki ina so ki sa ido sosai akan yaran nan dan ganin sun samu daidaituwa da shakuwa duk wasu abubuwan da kika san za su janyo fituna ki yi kokarin toshe su haka kuma karima ina so ki koya mata irin yan dabarun ku na mata yadda za ta shigar mijin nata su girke-girken nan da sauran hidimomi kin dai gane ya daga mata gira sama hajiya ya bi ta kyalkyale da dariya kai alhaji ho abba ya zauna gefen ta au dariya ma na baki ya bi ai na san kina daga gaba wurin gano abubuwan da ke sace zuciyar miji gashi kin yi min irin yan dabarun naki na kasa aure bayan yawancin abokaina daga mai uku sai mai hudu amma ni ko sha'awa ba na yi ke kaɗai ce ke sa zuciya ta farin ciki ba na sha'awar wata ta miƙe tsaye a alhaji kar ka sa kaina ya fashi ina kuma zaki ta saki murmushi zan je na watsa ruwa ne ta ban yadda ba wasu dabarun kawai ake so a yi mun ban yadda ba zo ki karɓi tsarabar da na taho miki da ita hajiya bi ta so mataku cikin yauki da hikimar sace zuciya kamar ba ita ce ta ajiye su umar khair ba abubuwan da suka faru tun dawowa ta gidan sun tsaya tsaf a cikin zuciyarta musamman da ta gane har da yayi kalil mutumin da bata taba zaton zai iya mata kallon rahama ba wannan shine abin da ya dagula lissafinta duk ta ji ta amince da cewar Allah kan sauya al'amura duk yadda ya so sai dai sauyin halayyar mutanen gidan gaba ɗaya ya sa ta shakka cikin al'amararsu. musamman Khalil da ta san ya tsane ta tamkar mutuwarsa mutumin da ko ganinta baya sanyi ta yi wani irin juyi tare da ɗora hannunta a gefen kumatunta bata manta da irin ɗacin da suka shiga lokacin da abba ya sanar da su ita ce matar da ya zaɓa masa har lokacin su gidan yana cikin rudanin kiyayyata ba yanzu kuma sun dawo da abin da take zaton zai zame musu mummunan labari ɗaurin aurenta da Khalil lokaci ɗaya suka nuna bai dame su ba har suka amshi lamarin hannu biyu anya ku da kanshin gaskiya a wannan al'amari nasu ko menene zan zuba musu ido tare da addu'ar Allah ya tsallakar da ni daga dukkan abinki ubangiji ka sanya ni cikin dukkan abin so domin makin boye ya fi makin sarari ta saurin mikewa zaune duk wata gajiya da ke tare da ita ta ji ta watsake lokaci ɗaya domin tunawa da ta yi da addu'a wadda ita ce kaɗai za ta tsallaka da ita daga dukkanin sharri ku irin wannan lokacin ba na kwanciya bane ta miƙe ta shiga ban ɗaki ta ɗauro alwala ta dinga jera nafilfili tare da bayyana bukatunta karfe uku da rabi ta samu bacci farkawar da ta yi ta samu kanta cikin yanayi mai daɗi tamkar an sauke mata wani nauyi daga kirjinta ta dinga jin wata ni'ima na ziyartar ta ta fito daga wanka tana tsane gashin kanta Sumayya ta shigo cikin ɗakin sai ke sauri gwanke na kira tai kamar bata ji Sumayya ba ta ci gaba da shafa manta Sumayya ta tsaya a daidai kanta kin dai san yanzu babu yar wannan tsakanin mu da kin zama matar yaya ki sauri ki fito yana falo dining room wani material ta sa ta matsatsa hoda a fuskarta ta shafa wet lips a leɓanta duk da ba wata kwalliya ta ba fuskar ta ta wani irin wasai tare da nuri labbanta sai walƙiya suke yi ta sa wani material lemon green wanda abokin abba ya kawo musu daga india ita da karimi shi ma da ya sa wata ɗaya sai yau da ya zama na biyu ɗinkin rigar da skirt ya mata azabakin sannan sun amshi jikinta rigar ta kwanta lub a jikinta saboda laushin material ɗin garin ya wani irin lub alama shigowar damana karima tana da jinjina wa kanta tabbas ta kuma gasgata zancen kawarta fadila tana da kyau da ba kowace ya ce ta isa takarar kyau da ita ba musamman rana ta yau ta haɗa komai iri ɗaya da riga da zani har da ɗankwali ta yi sallama a dining room shi kaɗai ne a zaune ya ɗora hannayensa kan tebur ɗin sannan ya kifa kansa kamar wanda ke tunanin wani abu ta sake nana ta sallamarta don jin ya yi shiru ta yi zaton bai ji nan ma ta ji yi shiru cikin ta ya da wani irin sauti ta dai dan yi karfin hali ta karasa ta durkusa a gefen kujerar da yake yaya na kwana ya dago da sauri waye yayan naki to sauri ta sunkuyar da kanta tana wasa da wani dogon zare da aka yi adan dinkin sket ɗinta da shi ya ja wani tsaki mai karfi tare da watsa mata harara ta so magajiya da tsugunan da ta yi ganin ba shi da alamar ce mata wani abu yasa ta miƙe ta so tafiya. domin komawa ɗakinsu ko ta samu ta fitar da ƙwallon da za ta sanya ranta ke ya daka mata tsawa a ta sa ta tsayawa cak daga inda take sai dai ta kasa ko ƙwaƙwaran motsi ya baki izinin tafiya ya yi mata tambayar da ta kasa amsawa ta dawo tana ƙoƙarin sake durƙusawa ya ja dogon tsaki zauna nan da nuna mata kujera kusa da shi ba ta musu ba ta zauna wayarsa ya ɗauko yana da nadan ne ƙasan zuciyarsa cinkushe da ɓacin rai anya ko zai iya yin abin da maman ta umarce shi yadda yake ganin tsanan yarinyar nan a ce wai dole ne sai ya dinga mu'amala da wannan abar sannan ne shirin na mama zai yi mata wata irin harara a fakaice idanuwanta na ƙasa tana lankwasa yatsun hannunta idanuwanta sun cika tab da ƙwalla ta ciji gefen labbanta a hankali tana ƙoƙarin ƙarfafa kanta gwiwa don kada ta ƙara rushewa da kuka ta jawa kanta wani sabon laifin motsin da ya ji alamar tahowa inda suke ne ya sa shi saurin ajiye wayarsa akan tebur din ya kwantar da kansa akan hannunsa da yake kan tebur din fuskarsa na fuskantar ta malama ki saurin haɗiye wannan hawayen da kike kokarin fito da su kada abba ya gani ya zata an yi miki wani abin ne a hankali yake fitar da kalaman masu kama da yana yi mata rada ga wanda idanuwansa suka kai kansu zai zatan masoya ne waɗanda suka nutsu cikin faranta juna daɗaɗan kalamai abba ne ya shigo ganin sa haka ya sa shi murmushi ya sallama cikin sauri kalil ya dago yana wani sunkuyar da kai alamun ya ji kunya abba ya ja kujera ya zauna kalil ne ya so mu gaishe shi suna cikin gaisawa da karime hajiya bi ta fito daga cikin kicin din ta aje wani food flask akan tebur mamaki mamaye karime ashe dama mama tana ciki amma ce shiru tamkar ba wani mahaluki a wurin ai yau kam zarginta ya zama gaskiya abubuwan da suka faru kaɗai sun sa ta gane babu ko tantama wani shiri aka yi a kanta kowa ya hallar dan haka suka so mai breakfast kalin ne ya so mu miƙewa ya ɗauki mukullayensa da wayarsa ya sako ya daidaici fuskar kai madan zan wuce ofis mu kike bukata ta daga idanuwanta sai cikin nasa karo na farko kenan da suka yi wa juna wani irin kallo na tsakiyar ido hajiya ya bi ta katse su da cewa ku je can maka rakiya ka san halinta a nan ba za ta iya magana ba ya saurin ɗauke idansa daga nata ya gyara wuyan rigarsa abba na tafi mama bai suka bi shi da addu'o'in su na fatan dawowa lafiya abba ya sake masa tunin zuwa gidan abokinsa wanda yake neman sa akan waɗansu gine-gine da yake sanyi a cikin wani filin sa. har lokacin karime bata ko motsa ba tiki mana karime ke masa rakiya sai lokacin ne ta yunkura ta miki amma kanta ƙasa tana jin nauyin abba wani bangare kuma na zuciyarta cike da fargaba abubuwan da za su faru a tsakaninsu Hajjiya ya bi ta dariya ita dai karima kunya ce da ita tuna aka daina wannan yayin ke da mijinki ba za ki iya masa magana a gaban mutane ba abba ya ce ai kunya tana daga cikin yanki na imani hakan yana da kyau ga 'ya'yan musulmi Hajjiya ya bi ta ce to sai dai Allah ya shirya mana amin in ji abba duk yadda take taku a hankali bai hana shi jerawa da ita ba sai dai kamar yadda ta ɗauke ido daga kallon abin da zai haɗa idanuwansa shi ma hakan ne ta hanyar ɗauke kansa daga kallon duk wani abu da ya dangance ta har suka gangara zuwa bakin motarsa ya buɗe mazaunin direba ya zauna ya sa mukulli ya tayar da mota ya so mu tafiya tamkar ma ya manta da wata halitta a wurin ganin yana kokarin taka mata kafa ne ya sa ta saurin ja da baya a dawo lafiya ta faɗa da ɗan ƙarfi ta san yana jinta bai ko tanka ba tana na tsaye har ya fita daga gate din ta dinga daga masa hannu har sai da ta daina ganin mota tana koma cikin ɗakin su ta gumi a bakin garanta kallon tsakiyar idan da suka wa juna shine abin da ya dawo mata cikin idanta duk yadda take ganin Khalil ashe ya zarta haka domin da can dai kallon tsoro take masa a yau ne ta masa wani irin kallo wanda komai ya tsaya haranta ta ja dogon tsaki to me dame ni da shi tunda duk da yana matsayin mijina ba ni da wata martaba da kima sa a yadda ta fuskanta kamar dole ce ma ta sa shi yake sauraron ta to me zai sa ta damu kanta da tunaninsa da yadda ta yi kokarin ganin ta ture duk wani abu da ya danganci Khalil hakan ya gagare ta abubuwa biyu zuwa uku da suke gudana tsakanin su sun zame mata wani abu da yake fita daga ranta ta sake jan tsaki ta juya can ta miƙe wani littafin hausa akan gadon su mai ta hango da sauri ta ɗauki littafin duk da ita ba ma'abociyar karanta irin su bace sai ta tsinci kanta da duba sunan littafin ɗinkin kwalaba sunan littafin kawai ya ja ra'ayinta tabbas zai ɗebe mata kewa ta koma kan gadanta ta kwanta ta so makarantar littafin tabbas abinda take so shi ya tabbata domin littafin ya ɗauki hankalinta fiye da zatanta har ba ta san abinda zai katse ta daga karatu sumayya ce ta turo kofar ɗakin yawa karime miko min littafin nan karima ce sauri ta miƙe dan Allah sumayya bari na karasa saura kaɗan sumayya ta miƙa hannu tare da cewa babu wannan damar domin na hawa mai turare ne jiya da ta zo ta manta shi tun dare take min waya na ba ta haƙuri domin na karanta da kyarte ta haƙuri na gama yanzu ma direban su ta turo ya karɓa mata karima ta miƙa mata littafin ba dan ranta ya so ba sai dai bayan fitar su mai zuciyarta ta kasa nutsuwa ƙarshen labarin kawai take son ji ta lalaba inda take ajiyar kuɗinta ta ɗauko naira ɗari biyar ta gangara ƙasa ta fita compound tana lalubar mani ta yi sa'a yana ƙoƙarin shiga mota har da ɗan gudunta ta haɗa sai da ta zo dab ta ƙwala masu kira har lokacin ya fara tuka motar ta tsaya tana mai da numfashi mani na za ka je ne cikin gari zan je ba ta amsa ko hanyar da zaka bi akwai inda ake sayar da littattafan Hausa ya dan yi shiru yana nazari can yace eh zan biya ta can kasuwa dan anan ne ake sayar da kowane irin littafi daga na Hausa har zuwa na ƴan makaranta da mujallu duk suna sayarwa Yau na gode ta mika masa kuɗin ta faɗi sunan littafin da sauran littattafan marubuta ya rubuta sannan ta koma cikin gida tana shiga hajiya ya bi ta kiranta cikin ta ta ba ta umarnin gyara mata ɗakin zuwa banɗaki nan da nan karime ta gyara ko ina ya fesfes sannan ta koma falo ta tarar da hajiya bi na zaune tana kallon wani fim Su sumayya kwana makale da waya ta durkusa ta ce mama na gama me zan yi kuma hajiya bi ta ce ba komai karima ta sannin ki? karima ta miƙe ta koma ɗakin su tana shiga abdul ya turo kofa ya watso mata littattafai gashi nan in ji direba ta sauke a zuciya ta duba agogo wanda ya nuna karfe 1 da rabi dan haka ta miƙe don soma gabatar da sallah a ranar karima wannan da ta cikin ɗaki ta yi shi ne tana karatunta dan haka lokacin ya dinga yi mata gudu ta gama da na ɗaya na biyu na uku tana gab da kammala na hudu ne ta ji muryar mama na kiranta ke saurin fitowa lokacin karfe biyar da rabi ne abba yana gab da dawowa zaman me kike cikin ɗaki ki fito nan mana ki zauna ko zalan abba ya dawo ya zaton tsangwama kyaki a'a mama ban san 'yan ta yi haka bane ta zauna a kusa da mama da fargabar da ke cikin ranta kada mama ta kyare ta sai dai abin ya fada da ta. babu abin da maman ta ce mata sai ma labarin fim din da take bata tabbas a yau ta yi karatu mai amfani domin littafin da ta karanta ya fada da ta yadda ta hango abubuwa da dama da za su taimaka wa rayuwarta zamansu da mama tare da sumayya ya sanya zuciya ta cikin jin daɗi hira sosai suka yi duk da ta san ganin abba ya kusa dawowa ne ya sa su sakin jiki da ita hakan bai hana ta sakin jikinta sosai da su ba abin da ya janyo hirar ta su ta tsawo har abba ya dawo kenan ya musu sallama sannan ya shigo ya zauna dukkaninsu sun yi masa sanin da zuwa ai duba hajji bi kin sa ƴaƴanki a gaba kuna ta hira har ba kwa jin sallama ko hajji bi taimur murmushi to alhaji ya zan yi tunda su ne abokan hirar yanzu ma zuwa zuwa store suke wai kayan kwalliyar su duk sun kare nace da Karima sai ta gaya mijinta ba ruwanmu da magana kayan kwalliya kuma ta kare magana tana dariya Karima ta sun da kanta kasa tana mamakin karyar da aka gilla mata tana ji tana gani abba yace a duk ma akwai cikin akwatunan nan sai ta yi amfani da su sallama Khalil sai ta sa su kallon bakin kofa gaba ɗayan su wash na gaji ya faɗa tare da zubiya akan kujera abba ya dube shi yana dariya manya kenan yan ayyukan ofis din ba wani yawa bane da su ba duk kake wani raki kalil ya murmushi abba yawan ayyukan fa yanzu sun da na samu jama'a da yawa shi yasa yau tunda na zauna bana ko samun lokacin da zan dan huta abba ya ce ai haka ake so hankali kuma zaka daina jin wahalar komai zai zama jiki hajiya ya ta dubi karima ta ce ɗebo masa ruwa sai lokacin kalle kula da karime da ke zaune kusa da hajiya yabi ta miƙe ta fita ta buɗe firij ta ƙura lemukan kwali da ke jere ido tana son zaɓen masa lemon da zai fi jin daɗin sa juice ta ɗauko ta ɗora kan ɗan dogon farant sannan ta ɗora robar ruwa tare da kofi a kai a hankali take tafiya cikin wani irin salon taku wanda halittar ta ce wanda idan tana taku za ka yi zaton yanga ce ta yi wani ɗan durƙuso a gabansa ta tsaya masa ruwan sannan ta miƙa masa Khalil ya tamkar bai ma san tana wajen ba ya dauke kansa ya ci gaba da ba abba labarin ci gaban da yake fuskanta cikin sabon office ɗinsa kasan zuciyarsa wani irin bakin ciki ne da bacin rai na abin da maman ta masa wato tana nufin ya karɓi ruwa daga hannun wannan ba gidajiyar ya sha gaskiya abin ya yi yawa shi fa ba zai iya wannan juriyar ba kai ga ruwa ka sha karima ta furcin cikin dukkan zuciya ganin abba yana kallo ne ya yasa ya juyo yi mata murmushin da ta gano na yaƙi thank you ya ce da ita ya ɗan kurɓi ruwan da niyyar ya sha kaɗan ya aje sai dai kishiro da ya ji tana daɗuwa ta sa ya kasa rage ruwan ya shani. domin rabin kofi ne ta zuba masa ta yi sauri ta karɓi kofin hannunsa ta sake zuba masa lemo wanda ya sanyi sosai kofin har gumin sanyi yake ta sake miƙa masa gashiya da sauke sa carab suka sake haɗa ido a karo na biyu kirjinta ya dinga bugawa don wani irin ɗan banzan kallo da yake mata mai ɗauke da tsanar ta ƙarara sai dai ta tsinci kanta da kasa sauke na ta idan har sai da ya karɓe kofin lemon tare da ya mata wata irin harara a fakaice sannan ya ce karfa ki cika min ciki da ruwa ta ɗan yi murmushi tana ƙoƙarin zama a kan kujera ta ce daidai cikinka na zuba maka yaya ba zai maka yawa ba duk da sahajiya ya bi hirarsa suke hakan bai hana su jin duk abin da suke faɗa ba don haka abba ya murmushi dubi karimi lalle a gaida yabi domin irin waɗannan kalamanta ne tabbas ta so mu koyar da karimi yadda ta saki jiki ya sa shi jin daɗi haka kalil ya so ya ajiye leman ganin kamar hajiya ya bi na kallonsa ya sa ya ɗauka ya shanye leman da yake yana son jus don haka ya kasa rage ko kaɗan karima ta zame jikinta zuwa ɗaki domin kallon da kalil yake mata yana sanya jikinta matuka tare da sa ta cikin fargaba kallon da ke bayyana tsananin kiyayyata domin kallon da yake mata tamkar gargaɗi ne an yi kiran sallan magariba don haka abba da khalil da abdul suka nufi masallaci hajiya biyu ta shiga ɗakinta don gabatar da sallah a hanyar su ta dawa daga masallaci ne abba ya ce Kalil. idan mun ci abinci sai ku je tare da karime gidan lawali ku gaishe shi domin ɗazu na je na kuma ce masa za ku zo da daddare nan kalil ya ji wani irin ɓacin rai ya ce abba wane ne lagwali yanayinsa kawai ya nuna bai ji daɗin abin da abba ya ce ba abban ya ce ai shi yasa na ce ku je tare domin kai ma baka san shi ba kamar yadda shi ma bai san ka baban kariman ne abokin mahaifinta ne wanda suke garin su ɗaya ne ba ta da kowa a garin nan sama da shi ya zama dole ka ba shi sa ka ɗauke shi kamar uba ne a gare ta duk kalil ya yi da ma kasa magana domin duk furucin da zai yi zai tona asirin cikin zuciyarsa ci da bakin ciki ne suka kama shi zuciyarsa ta dinga tafarfasa abba ya ci gaba da faɗa masa muhimmancin lawwala a gare shi tare da jaddada masa rikon amanar yarinyar mutane ya dinga jin kalaman abba tamkar zubar ruwan zafi a kansa ya shiru komai ya jawo jagore masa abba ku ganin ya yi shiru ya zaton yana ɗaukan magana sani don haka ya ci gaba da yi masa maganganu masu nutsar da zuciya da akan karime har suka zo gida Khalil ya sauri ya shige cikin ɗakinsa ya so ya sanya wa jikinsa ruwa don samun saukin ɓacin rai daga jiya. sai dai hakan ya gagara domin zuciyarsa ta ci gaba da raɗi sam abinda ba zai yiwu ba ne na ɗauki wata abatar kace ta shiga mun mota har na je gai da wani nata impossible ya fura cin da karfi tare da girgiza kai gara ma na je na samu mama ni fa na gaji ba zan iya jure hakan ba a fusace ya hau saman ba ko sallama ya shiga falon ina mama ya faɗa yana dubawa sumayya ta ce tana cikin ɗakinta nan ma ya shiga bai ganta ba mama ya sake faɗa da ƙarfi ta turo ƙofar ban ɗakinta ta fito lafiya kalin ta faɗa tana kallonsa diya wani birkice ko zama ba ta bai so mu cewa mama ni fa na gaji gaskiya ba zan iya jurewa ba irin yadda kike daɗa liƙa min yarinyar nan ni ba zan iya jure irin wannan yanzu nan fa abba wai cewa yayi na kai ta gidan wani babanta wai har na gaishe shi mama ki sauya wannan tsari banda wannan dai ni ba zan iya jure mu'amala da yarinyar nan ba gaskiya Khalil maman ta daka masa ya shiru daga hayaniyar da yake sai dai zuciyarsa ba ta daina azalzala ba me yake damun ka ta yi furcin a hankali sannan ta zauna a bakin gadonta zauna a nan ta nuna masa ɗan sutul ɗin da yake gaban madubi ya zauna tare da harɗe hannayensa baya jin zai iya amincewa da duk abin da maman za ta faɗa idan har zai ci gaba da mu'amala da yarinyar ba zai jure ba abin da ya sa zuciyarsa kenan ibrahim ta kira ainihin sunansa bai amsa ba sai dai ya shiru yana sauraro ban yi shirin nan dan komai ba sai dai ina son na samu cimma nasara yadda na tsara maka din nan dai shine zai fi maka sauki akan abin da kake shiri nuna wa abban ku bijirewa bukatarsa babban matsala ce to mama wannan irin shiri ne wannan ni na fi so ko menene a yi shi amma ba na son yadda ake kusanto yarinyar nan ne mamaki ma da kanki faɗa zo har ruwa kika ce ta kawo min ita kuma ta samu sake take min wani irin fi'ili ba dan na kai zuciya ta ba da tun na bubbuge ta aure ya bi ta murmushi ba laifinta ba ne kalil tunda baka san irin shirin da nayi ba da ka san shirin da nayi da baka damu da duk abubuwan da za ka gani ba mama gaya min wannan shiri kika yi ya saurin furucin a gare ta ai ya zama dole na ga ke ta tsaya bakin kofar ɗakin sai da ta tabbatar da ba kowa a wurin sannan ta dawo ta zauna abin da na shirya sai ta yi ƙasa da murya sosai diya da na kasa kunne dan jin me take faɗa ban ji komai ba sai dai na hango fuskar kallil tana washewa zuwa tsadajjen murmushin nan nasa na ƙara zuwa don haka na sa kunne na sosai saboda haka ba na so ka nuna kowa ba ka santa ciki har da 'yan uwanka gaba ɗayansu ya zamo babu wanda ya san wannan shirin daga ni sai kai kamar yadda mu kaɗai abin ya shafa yawa mama haka nake so kuma da kin mun bayani tun farko ba zan sa damuwa cikin raina ba ya faɗa tare da bikewa ai ku yara ne shi yasa duk abin da za ku yi sai ku yi shi gaba gadi shi zaman duniya dan siyasa ita kanta yarinyar karka kuma yi mata ko kallon banza balle ta zaton akwai wani shiri a ƙasa idan ka jure na ɗan lokaci komai zai zama tarihi zan yi ƙoƙari mama ya faɗa tare da jin wani irin sanyi cikin ransa tamkar an yaye masa bakin cikin da yake cikin ransa nan za mu dakata saboda halin lokaci sai shiri na gaba idan Allah ya kai mu a madadin wanda ta rubuta wannan littafi ba gidajiya na biyu Khadija Adamu Shitu Mrs Nuhu na Marwa da waɗanda suka aiko mana da shi Ibrahim da Maryam da Nana Hawa'u yayin Isa na kan kwana mai jama'a kwana singa da darakta da ke kula da wannan tasha ta biyu ta FM Radio Kano Hajiya Sa'a Ibrahim mai gabatarwa muhammad umar kai gama ki cewa ku huta lafiya